Šeitan vas plaši neimaštinom i ne vraća vas da budete škrti. Allah vam obećava oprost i nagradu svoju. Allah je neizmjerno dobar i zna sve. On daruje znanje onome kome hoće, a onaj kome je znanje darovano, darovano je, darovan je blagom neizmjernim. a shvatiti mogu samo oni koji se razumnom obdareni. Za sve što potrošite i što zavjetujete, Allah sigurno za to zna, a nevaljalima neće nikom moći pomoći. Lijepo je kad javno dajete milostinju, ali je za vas bolje ako dajete siromasima kad niko ne vidi. I on će prijeći preko nekih vaših rđavih postupaka. Allah dobro zna ono što radite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada uzvišenom Allahu na svim blagodatima kojima svakodnevno uživamo. Neka su najljepši salavat i na njegovog posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodcu, na plemenite ashabe, na naše uzrote šehide i na sve vjernike koji su u svojim srcima nosili svjetlo Islama i imana od Adama alaihi salama pa do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti da njegove blagodat a posebno blagodat vjeri spoznajemo dok posjedujemo i dok imamo te blagodati kod sebe. A da nas Allah zaštiti od dana kada ćemo neku blagodat spoznati samo zato što smo izgubili. Draga braćo i poštovane sestre, mi se nastavljamo družiti u okrilju hadisa poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam i nastojimo da ključno znanje koje svaki put mora u našim srcima da se postepeno povećava i izgrađuje postane sastavni dio naših, naših života, a to je znanje o Allahu Đalašanuhu. Poslanik sallallahu alaihi sallam nam je jedna blagodat koju nam Allah poslao kako bi nas uputio na gospodara svih svjetova. I onaj ko spozna za Allaha, i onaj ko zna za put istine na Dunjaluku, takav će dobiti Dunjaluk i Ahiret. Onaj ko ne zna za gospodara, bez obzira koliko Dunjaluka da ima, bez obzira kako mu lijepo na ovome prolaznom svijetu bilo, on zapravo će propasti na ovome i na budućem svijetu. I evo, Enes napomenu svojim ajetom koji je proučio prije nego što prijeđemo na hadisi i na sve ostalo što treba da kažemo vezano za večerašnju temu. Samo jedan mali detalj. Rekao je Hasan al Basri velikan. Allah Đelšanu je na 90 mjesta u Kur'an Kerim obećao i čovjeku zagarantirao da će mu davat na faku i rekao mu da će mu koliko nešto udijeli, koliko nešto dadni, bilo to materijalno, bilo to nešto emotivno, koliko dadni Allah će mu nadoknaditi. Na 90 mjesta gospodar obećava da na faka će čovjeku da stigne. A kaže samo na jednom mjestu Kurani Kerimu, ovo majet koji je Genes proučio, kaže Allah, es šeitanu i aidukumul fakre. Kaže šeitan vas prepada sa neimaštinom. Kaže, samo na jednom mjestu je to gospodar rekao, da vas šeitan prepada sa neimaštinom, kaže. I onda Hasan al-Basri nastavlja i kaže, pa smo, kaže, mi posumnjali onoga koji istinu govori, koji poslanika sa istinom šalje, a povjerovali smo lažovu iz prvi. Subhanallah. Zašto? Zato što ljudi danas se mnogo više brinu za nafaku i misle da je to u njihovim rukama, nego što to prepuštaju gospodarstvu i svjetova. I te stvari su ono ključno što mi treba kod sebe ovdje da izgradimo. Da izgradimo odnos vjere, ali i povjerenja prema Allahu Đelešanu. Ona ima ljudi dosta imaju vjeru gospodara, ali ukoliko nema povjerenja u Allaha, da sve što je rekao u svojoj u knjizi, sigurno se na tebe odnosi, onda ta vjera još uvijek je krnjava. Ta vjera još uvijek nije dostigla pravo svoje značenje. Ima ti primjera mnogo, ali evo da, da sada ne skrećemo sa, sa naše teme. Želim da kažem, poslanik sallallahu alaihi sallam nam je jedna velika blagodat od gospodara svih svjetova. Kaže gospodar Kur'an Kerimu وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Kaže džine i ljude sam samo stvorio kako bi meni robovali. Kako bi meni ibadet činili da nemamo Muhameda sallallahu sallam, mi ne bismo znali kako da radimo to zašto nas je gospodar ovdje Na koji način da činimo i badet Allah Kako da mu se približimo. Kako da do njegove milosti dođemo. Kako da na njegova vrata pokucamo Kako da mu se vratimo okrilje njegovo i kako da ako Bog da postignemo spas na oba, na oba svijeta. Poslanik sallallahu alejhi ve od najvažnijih stvari koja halka hadisa treba kod čovjeka, kod insana mladoga posebno koji dolazi tu da proizvede jeste da poveća osjeća ljubavi i emotivne veze sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Zašto? Zato što je to najvažnija osoba u tome životu i u mome životu. Kada je pitao poslanik alejhi salatu selam Hazreti Omera radijallahu anhu. Kaže, voliš me više od svoje poroci, volim, voliš me više od svoje djece, od žene, voli, voli, voli. Kaže, voliš me, kaže, više od samoga sebe, o Omere. Kaže, Omer radijallahu anhu, kaže, ne volim Allahu poslanić. Kaže, sebe volim najviše. Kaže njemu poslanik sallallahu alaihi wa kaže, još uvijek nisi upotpunio svoje vjerovanje. Omer zastane malo razmisli i nakon, što je malo sa sobom razmislio par sekundi prođe kaže Allahu poslaniće volim te više nego što volim sebe. Kaže, o Omere, sada si potpunio svoje vjerovanje. Šta se to desilo u tih nekoliko sekundi Omerovom srcu, pa da je odlučio i iskreno rekao to što je rekao? On je spoznao, voljati sebe to je nešto prirodno. Da insan sebe voli, da sebi želi dobro, to je nešto što je normalno, to je nešto što je prirodno. I svako sebe čuva i želi sebi dobro na ovome svijetu. Međutim, to što ti voliš sebe samoga, to ti ne može donijeti ni uspjeh ni na ovom na budućem svijetu. Onda je Omer spoznao da to što zavolio poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, ga spašava od vatri, spašava ga od Allahove sržbi od Allahove kazni. Spoznao je da kroz ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve on postiže nešto što je dugoročnije od toga da voli samoga sebe, a to je spasi na ovome i na budućem svijetu. Zbog toga vrlo bitna stvar jeste da ga kroz salavate, kroz sjećanje na njega, kroz njegove hadise još više u svojim srcima taj osjećaj prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem vrlo bitna stvar kod salavata, želim da napomenem prije nego što, što na hadise. E, treba čovjek, ako ništa, musliman, kada, spozna koliko je vrijednost poslanika sallallahu alejhi makar ovaj hadis primjenjujte svaki dan u svome životu kaže poslanik sallallahu alejhi ko donesi na mene 10 salavata ujutro i 10 salavata navečer zagarantovan mu moj šefat na sudnjem dan. samo 10 salavata to je deset sekundi Zagarantovan mu je moje, moje zalaganje na sudnji dan. A onaj ko voli, još će povećati. Onaj ko voli, on će još malo da doda. Ali to je neki minimum kojeg treba da se pridržavamo. Da li su ti salavati njemu potrebi? Da li on ima potrebu za tim da ga mi spominjemo salavate na njega donosimo? Subhanallah. Uistinu nije tako. Kaže gospodar u Kur'an Kerimu Inna Allahe wa melaiketehu yusalluna ala vi Zaista Allah i njegovi meleki donose salavat, blagosiljaju poslanika. Ja amenu sallu alejhi wa teslima. O vi koji vjerujete, donosite salavat na njega, blagosiljajte ga i šaljite mu salame. Kada je ovaj ajet objavljen, jedan od sahaba je došao, kaže, Allahu poslaniče, kaže, znam kako sela, selam da ti nazovem. Esselamu Neka je selam na tebe, neka je mir Boži na tebe, Allahu poslaniče. Ali kako salavat da kako salava da, donosi na tebe? I onda poslanik sallallahu alaihi sallam kaže, reci ove riječi, Allahumma salli ala Muhammedinu ala ali Muhammed. Gospodaru moj, Allahu moj, blagoslovi Muhammeda i Muhammedovu porodcu. U trenutku dok ti izgovaraš salavat, jesi li ikada bio svjestan da ti zapravo nisi, nisi ti taj koji salavat na njega donosi, već ti tražiš od Allaha, gospodara svih svjetova, da salavat donese na poslanika ali Allahumme salli ala Muhammed. Allahu moj blagoslovi Muhammeda. Sallallahu alaihi ve Neka je Allahu blagoslovna poslanika Muhammeda alaihi salama. Ni u jednom trenutku nisi ti taj koji salavat na njega donosiš. Već poslaniku sallallahu alaihi sallam je dovoljno to što gospodar svih svjetova salavat na njega donosi. I kaže se, Ulema govori u tumačenju ovoga ajeta da je došao ovakav redoslijed. Allah i njegovi meleki donose salavat na poslanika. O vi koji vjerujete, donosite salavat na njega nakon, nakon obaveza donošenja salavata na poslanika alaih salatu je došla, a prije nje je spomenuto to, Allah nas obavijestio da on donosi salavat na njega. Zašto? Da ne bi neki ljudi pomislili da je poslaniku alaih salatu potreban salavat od nas. Ne, već samo salavatom, spominjanje poslanika alaih salatu ti možeš da imaš koristi. Ti možeš tog bereketa da osjetiš. Možeš svoje probleme da riješiš. Allah Đelšanu je rekao u Kur'ani Kerimu, هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى nur Allah je taj koji na vas salavat donosi, a salavat gospodaru na vas jeste da vas izbavi iz tmina na svjetlo. Muhammed a.s. selam nas je podučio, kada ti doneseš salavat na poslanika sallallahu U tom trenutku gospodar salavat na tebe donesi, a salavat na tebe jeste gospodarov to što te riješi tvoji, prvo ti riješi brige. Kad god upadnete u neku brigu, imate neku teškoću i stisne vam se u grudima, tako mi Allah, samo nekoliko salavata to sve odagna. Probajte u svojim životima. Allah ti kroz salavate tvoje potrebe rješava. Proučiš par salavata, gospodar ti pošalje stvorenje i riješi ti tvoj problem. Allah ti grije preko salavata prašta. Allah Đelšanu ti olakšava da do obskrbe dođeš preko salavata. Zašto? Zato što ti dok salavat izgovaraš, tražiš od gospodara svih svjetlo da blagoslovi najbolji i najdabraniji Allahu Đelšanu stvorenje. Zbog toga prva i najvažnija stvar za onoga ako želi da krene putem izučavanja hadisa i saznavanja novih stvari u vjeri, jeste da zavoli poslanika sallallahu sallam. ima ljudi saznaju sadržaj raznoj vjeri. mnogo hadisa znaju, mnogo informacija su saznali, mnogo ajeta znaju. Međutim, ukoliko tu on osjeti emociju prema svemu tome što on čuje što u njegove uši uđe, to ne može da prijeđe dalje od njegovog grla da dođe do njegovog srca. Zašto? Zato što nije spoznao kako je lijepo da se zavoli poslanik sallallahu koji nam je te koji nam te informacije, tu vjeru prenio i dostavio. Prije nego što pročitamo današnji hadis kao što smo uvičajali Fatihom i domu da se sjetimo imama Buhari, znali la Fatiha. Došli smo do poglavlja koje se zove Babun men igtesele urjanen wahdehu fil wa men tesetere Ako se neko kupa nag ili go u osami, a neko zastre, u tom slučaju bolje je zastrijeti se. Često se ovako i kroz riječi poslanika ali salatu selam i kroz, i kroz naslove poglavlja i kroz naslove knjiga neke ulemi, kroz malo stvari, kroz malo riječi kaže mnogo. I ovdje vidite kaže, ako se neko kupa na, odnosno bez odjeđe u osami, a neko se zastrije, u tom slučaju bolje je da se zastrije. Ovdje nije rečeno, nije rečeno Tri su, tri, tri kratke rečence, odnosno kratki, sintagme tu. Ali odmah se želi kazati. Dozvoljeno je da se insan kupa kada je osami da bude bez odjeći. Ali kaže bolje je da bude, da bude odnosno da makar nešto ima od sebe, onaj makar na stidnim, stidnim mjestima. Jer tako nas poslanik sallallahu alejhi ve uči. Posebno to treba razumjeti u kontekstu prijašnjeg načina kupanja, njihovih mjesta na kojima se kupali, toga kako nije tehnologija, odnosno kako nisu ta mjesta gdje se kupali tako bila unaprijeđena da u insan uvijek strahova da neko može, može da ga vidi. Znači kroz ovaj naslov poglavlja vidimo dozvoljeno da insan kada se kupa, kada čini gusul, da bude i bez odjeće, ali da ima nešto odjeće na sebi, to to je pohvalno. Prvi dio hadisa kaže ovako: "Wa qala Bas ibn Hakim an abihi an jaddihi an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam: Allahu ahqqu an yustahya minhu minan nas." Subhanallah. Bas ibn Hakim prenosi od svoga oca, ovaj od svoga djeda, a on od vjerovjesnika sallallahu wa sallam da je rekao Preče je stideti se Allaha nego ljudi. Poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Preče je stideti se Allaha nego ljudi. Kad pogledamo svoje stanje, kad pogledamo svoje razmišljanje, kad pogledamo svoj, svoju snagu imana, za nas je vjerovatno činjenica da se mi više stidimo ljudi nego što se stidimo gospodara. Insan možda na taj stepe nikada neće doći. Ali što je vrlo bitno, što gospodar od tebe traži, da sve postaviš cilj. Gospodaru, želim da, mi, da, mi, bude mi ključna spoznaja prema tebi takva da, te se stidim u svakom trenutku grijeh učiniti. Možda nikada nećeš doći na taj nivo. Možda nikada takav nećeš biti. Ali ako imaš taj cilj u svome životu, Znaj da, da će ti gospodar olakšati, olakšati put kad sam. I danas razgovaram sa jednom ženom iz žemata, starija malo, Hanuma ima čerku, ima unuku. I kaže ona, ja nešto pričam sa njom, kaže, kaže svaka majka, ovo me nešto potakne razmišljanje. I sad ona tako pazi tu svoju unuku. I ovako ona skače malo, neki pravio problem, ona se na, nju malo izgalami, naljuti se. Ja kažem, ko što je malo, ako više ne istarbijetiš, malo smira, ako treba i dovedi urijed nekako. Ma kaže, ne bi, ne bi kaže, majka na, svoje dijete ili kaže, nana na svoje unuče, ne bi, kaže, digla tako ruku ili nešto previše teško radila, pa makar ako, ako, treba i da trpi. Kaže, a kaže, upamti, kaže, svaki roditelj, posebno majka, radije bi da se njemu nešto loše desi, nego da se njegovom djetetu to desi. Znači, to priča majka meni. Kad je tako mi Allaha, voljela bi da se meni nešto desi, nego da se mojoj čerki nešto desi. I onda meni upadne i to je sigurno tako. To je, to je 95% slučajeva jer to je Allahu instinkt koji sadio u srca majki. Ima naravno izuzetak o kojima ne pričamo. Ali zamislite kolika je Allahova milost i ljubav prema nama. Kad nas je poslanik sallallahu alaihi sallam obavijestio da je on prema nama milostiviji nego što je majka prema tom svome djetetu. A majka bi sebi zlo da učini, a ne bi da njenom djetetu ništa bude. Koliko onda nas gospodar voli? Koliko nam gospodar počasti ukazuje? upamtite tu šetanova zamka jeste da nam uvijek nastoji prikriti da nam Allah se na dove odazvao, da nam Allah uvijek naše probleme rešava. Šetan uvijek ubacuje misao pa ništa ti gospodar ne odaziva se na tvoj poziv, ništa ti ne daje, ali znajte, razmišljajte o tome, ima svako od nas iskušenja, ali uvijek su blagodati veće od iskušenja. Uvijek je stanje nijemeta veće od stanja musibeta. Uvijek je kod tebe milion puta više blagodati od gospodara nego što imaš iskušenja. I kad god dođeš u tešku situaciju, kad to ne Nemoj da odmah, nemoj da odmah ideš teškim riječima protiv gospodara. To treba da nam bude pouka. Da se stidimo Allah. Kako se stidi gospodara kad spoznaš koliko ti je dobro učinio. Te danas neko nek ti dadne sto maraka, možda ga mjesec dana ćeš gledat sa, sa poniženjem i selamit ga i nastojat mu sve dobro učiniti. Znam se kakav treba stid da bude prema gospodaru koji nam je dao sve što u životu imamo. To razmišljanje treba da bude prisutno u nama kad smo ovako posebno sami. Kada razmišljamo na koji način gospodaru, da gospodaru da se približimo. Došli smo do 278. hadisa u kojem se kaže Hadesena Ishaq ibn Nasr kale Hadesena Abdur Rezak an Ma'mer an Hemam ibn Munebih an Ebi Hureret an Nebi sallallahu alaihi wasallam kal. Pričao nam je Ishak ibn Nasr njemu Abdurezak prenoseći od Ma'mera ova od Hemama ibn Munebiha a on od on, Ebu Hurere radijallahu anhu da je rekao vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam Kanet benu Israil jagtesilune auraten jenzuru ba'duhum ila ba'd. Kaže narod benu Israila, Israeličani kupahu se goli bez odjeće nagi, gledajući jedni u druge. A Musa se kupaše uvijek sam. وَكَانَ Musa a.s. يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُ Znači oni se kupali bez odjeće i jedni druge su gledali. A Musa se uvijek izdvajao i sam se kupao. I onda su oni jedni prilike rekli. Wallahi ma jemne'u Musa en jagtesile ma'ana illa ennehu aderu. Subhanallah. Kaže on, tako, man, tako nam Allaha. Musa izbjegava da se kupa zajedno sa nama samo zbog toga što je kilav. Samo zbog toga što je kilav. Oni pretpostavljaju. Traže čovjeku mahanu odmah. I dalje su u hadisu kaže فَذَهَبَ مَرَّةً يغتسل فوضع ثوبه على حجر فسر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر jednog dana Musa a.s. je otišao da se okupa a svoje haljine ostavio na jedan kamen i taj je kamen iščezao zajedno sa njegovim haljinama. Tada je Musa izašao i trčeći za kamenom govorio moje odijelo kamenu. U smislu kao doziva kamen. Kamen mu nosi odjeću kaže moje odijelo kamenu. Hatta نظرت Benu Israil ila Musa fekalu Wallahi ma bi Musa min bes, min bes. I onda su, kad je tako su Izraeličani vidjeli Musa a.s. i kazali Allaha nam Musa nije loš, nema fizičke mahani. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة رضي الله عنه والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر kasnije Musa zgrabio svoje haljine i počeo po kamenu tuć. Ebu Hurere još kazao, Allaha mi, zaista je udarajući po kamenu ostalo šest ili sedam ožiljaka na tom kamenu. Subhanallah. Kako zanimljiv hadis u, u sahihu imama Buhari. Insan da se za njim ne bavi, da ne čita ovako prelijepe stvari. Ne bi vjerovao kako, su, kako, kako imamo veličanstvenu, uputu preko poslanika sallallahu O čemu nas je on sve obavijestio? Iz ovoga hadisa, da ne bismo previše duljili, želim tri ključne poruke da, da izvučem. Prva stvar, ovaj kamen kada je odnio ovu odjeću od, gospoda, od Musa to je bilo u davanje. Allah je dao, Allah je učinio to, gospodar je sve I kad čitate ovako nekim čudnim stvarima, čudesnim stvarima iz prošlosti koje su knjigama navodi, neka je uvijek na umu, inna Allahe ala kulli kadir. Zaista je Allah kadar bilo koju stvar da učini. Allah je sve moguć bilo šta da učini. Kad pomisliš nešto tako, samo kako li je to nešto moguće od nekih tih stvari, nek ti samo naupadne kako je moguće da svaki dan sunce izađe da ne zakasni, kako je moguće da svaku noć mjesec se pojavlja da ne okasni i da na vrijeme ne, nestane sa neba, kako je moguće ta smjera dana i noći, kako su moguća ta godišnja doba. Te stvari su dokaz gospodarovi samoći. I o tim stvarima čovjek ne treba puno da polemši. Allah dao tako se desilo. Međutim, ima razlog zašto se neke stvari dešavaju. Ima neki dubi, dublji razlog zbog kojih, zbog kojih Allah daje stvari da se dešavaju u tvom, u tvom i mom životu. Možda je gospodar dao da ovaj kamen ode od Musa a.s. kako bi Izraeličan, Benu Israel vidio da Musa a.s. nema fizičku mahanu i kako bi svoga poslanika u očima tog naroda rekao on uistinu nema mahani, kako bi ga očitio od tih pogrešnih pogrešnih priča koje je njegov narod, njegov narod imao tu. I znaj da dešavaju se u našem životu. Možda nešto ne želi čovjek da, mu se desi. Međutim, Allah zna zašto to mora se desi. Koliko se puta u životu neka stvar dogodila. Nisi htio tako da ispani. Nakon nekog vremena vidiš što je za tebe dobro bilo. I nikada ne znate zašto se neke stvari dešavaju. To je, u Allahu je to nadležnosti. Kad je Yunus a.s. izbačen iz utrobe one ribe, onoga kita. I on je bio na obali onda. Onako sav, bio umoran, sav, nako go, bez odjeće, iz, i kako ga izbacila, taj kid ga izbacio na, na obalu mora i onako, nad njim je bio vriježan i ne tikvi. I on kad vidi malo od sebe tu dok je malo odmorio, došao, sve vidi neku djecu kako se igraju. I vidi samo jedno dijete tamo udaljeno te djece i kaže, ono sjedi i ništa, i ništa ne radi. Malo bolje pogleda, vidi, kaže, dijete ima problem s očima slijepo i ne može kao slijepo da se igra sa ostalom djecom. I on, salam, nako, pun milosti, sažali se. Kaže, gospodar, kaže, molim te vrati vid ovom djetetu, ovom dječaku, da može i on da se s ostalom djecom igra. Da uživa u igri. Kaže, gospodar ispuni dovu svoga, svoga poslanika. Dijete u tom trenutku progleda i kaže, prva stvar koju dijete vidjelo, kaže, kaže, vidite, kaže, rajak tamo gole, kaže, kako leži. Ugleda poslanika, ali i selama, mu junus, ali i kako tamo, kako tamo bez odjeće leži. A on taj za njega dovu putio, U smislu poruka predaje jeste da Allah samo zna zašto nešto daje. Allah zna zašto ti je takvo stanje kako ti je dao. Koji je razlog, koji je razlog toga? I ova, prva poruka kad najdeš na tešku situaciju u svome životu, najdeš na iskušenje, ovo je za Musa a.s. bilo iskušenje. Zamislite da jedan postanik da ga, da nagog vidi njegov narod. To, to nije mala stvar. I za njega je to bilo iskušenje. I kada dođeš u situaciju takvu, nešto, nešto teško pada, upamti da je pravilo Allah Žešanovu dao. I vjeruj u tome da je gospodar, ako je to već u Kur'an, da će to istinu ostvariti. Inne me usri yusra. Zaista je nakon poteškoće olakšanje. Ako je Allah rekao da je u Kur'anu, to će se sigurno desiti. Ako je Allah rekao, kada zatvori jedna vrata, robu, sigurno će druga dvoja da ti otvori. Nemoj da sumnjaš da će gospodar ti vrata otvori. Nemoj da sumnjaš da dok živiš svoj život. I kad vidiš da se jedna vrata zatvaraju, desi se taj problem, izgubiš ovoga, uradi, desi ovako, ostaneš bez posla, padneš na ispitu, nešto se desi u tom životu. I misliš sad su ti sva vrata zatvorena. Znaj da ti gospodar u istom tom trenutku, ako se na njega osloniš, na njega pomisliš, otvara druga vrata. I zamislite, najljepša stvar jeste onaj ko živi sa tom spoznaju, cijeli svoj život, dunjaluk tako, znajući da mu Allah nikada neće svoja vrata zatvorena otvoriti, ostaviti. On odlazi s ovoga svijeta, odlazi sa dunjalka, a u tom trenutku zatvaraju mu se vrata, a on pred sobom vidi osam dženevskih vrata kako mu se otvara. Ima li šta ljepše za čovjeka, za čovjeka koji je, koji je na vjeri, koji je na dinu. Jedan čovjek je bio, kažu, teško bolestan. I imao je, kažu, skoro u bolest. Jedan kad je tumor koji je bio u podmakloj fazi, kada ali nikada nije bio gospodara svijesta, daleko od Allaha bio. I kaže, većina ljudi u tim iskušenjima, u sibetima, zatraže od gospodara da im olakša. Traže Bože pomoći. Kaže on, iskreno se pokaj i kaže, gospodar, kaže, do sad sam ti nepokoran bio, ali molim te, sačuvaj me u životu, pa da ti kaže činim dobra djela dok budem, dok budem živ. I Allah dadne, Allah dadne da operacija uspije i da se on izliječi. Allah ga izliječi. Nakon toga on bude pokoran gospodaru. Vrati se i postane ustrajan Allahu vjeri. Nakon nekog vremena pita ga onaj doktor. Kaže kako se osjećaš sada? Kao, pa, kako se osjećaš sad nakon svega? Subhanallah. Kaže ovaj čovjek, kaže, tako mi je Allaha. Kaže, krivo mi je i žao mi je što mi se prije 20 godina nije desilo ovo iskušenje da se gospodaru vrati kad sam spoznao kako je lijepo njemu odam biti. Ne zna insan zašto mu gospoda neka vrata u životu zatvara. Ne zna si zašto ti gospoda nešto u životu oduzima. Ali budi ubeđen da ti Allah nikada neće, neće nešto manje dati nego što zaslužiš. Nešto, nešto manje od onoga što od njega tražiš. Allah će sigurno svaku, svaku čovjekovu dovu ispuniti pa makar nakon nekog, nekog vremena. Po pitanju iskušenja samo jedan kratki detalj koji sam čuo šeha Šaravija Rahmehullah kad kaže kada zauđete u tešku situaciju, sunnete da se prouči ajet inna lillahi wa inna Mi smo Allahu i Allahu se vraćamo. Kada je koji je smisao toga? Šta sad tim želimo da kažemo? Tu su dva, dva ključna značenja. Kad kažeš mi smo Allahovi, onaj ka, ima neko vlasništvo, onaj koji je vlasnik nečega, pa ima neko vlasništvo. On šta god radi sa, to svoj, sa tim svojim vlasništvom, sa tom svojom imovinom, šta god radi, on to radi u koriste imovine, jel tako? Nikada neće vlasnik svoj, svoju imovinu uništiti, pri normalnom, pri zdravom razumu. I zbog toga zna rob koji je, koji je da je on Allahov rob, da je on Allahov vlasništvo. Allah to njemu daje, Allah mu to radi zato što mu dobro želi. Želi da ga popravi, ne želi da ga upropasti. To je prva spoznaja koja ti pojačava i olakšavati u tim situacijama. I druga stvar, mi ćemo se Allahu vratiti, budi svjestan, ja ću se strpiti, ja ću se Allahu zahvaliti, ja ću ova kuboda da uz Allahu pomoć predeveram, a kada se gospodaru vratim, ja ću da vidim tragove svoje strpljivosti, ja ću da vidim tragove svoje zahvalnosti, ja ću da vidim tragove svoje odanosti i povjerenja u svoga gospodara. Na ovakav način razumijevamo ovo pitanje iskušenja i teških situacija koje su nepredviđene i dođu u naše, život životu. Znači prva poruka, znaj da Allah zna zašto ti neke stvari u životu, životu daje. Druga stvar, ima stvari koje ne treba pričati. Ovdje nas Benu i Israiličan podučavaju konkretno kako ne treba insan se ponaša. Zašto danas većinu ljudi zanima životi drugih insana, a ne zanima ih kada njima neko nešto kaže, odnosno njih sami ne zanimaju njihovi lični životi. Kad su pitali mama Šafiju, kako si kad je došao na tako visok stepen? Kako si postao tako Allaha svjestan? On je njima odgovorio, kaže, shvatio sam kritike ljudi ozbiljno. Danas niko ne shvati ozbiljno kad tebe neko nešto za mahanu nađe ili kad te nešto posavjetuje. A zato najozbiljnije pričamo o problema drugih ljudi. Najozbiljnije pričamo o tome kako drugi imaju nešto ovako ili onako, postavljamo pitanja, razgovaramo, ulazimo u tuđe, živote. Jedna vrlo bitna stvar, ako je Allah taj koji pokriva mahane ljudi, ako je Allah taj koji pokriva mahane i grijehe ljudi, zašto mi da budemo oni koji Zašto mi da budemo poput ovih koji su nastojali da saznaju jel kilav, nije jel kilav? Zašto se sam kupa? Pa njegova stvar, pusti ga, nek radi, nek radi kako želi kad mu je dozvoljeno da tako radi. Ne treba puno insan da svoje, da svoje srce zamara problema drugih. Zašto? Gospodar kaže وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ farda. Svi će pred gospodara sami doći. Sam ćeš pred Allaha stati. Tad ti neće biti bit bitno jel komšija ovako jeo ili komšija onako jeo. Jel su ovi uzeli ili su oni uzeli. Jel ova bila za ovog ili ona za onog. Neće ti to biti bitno će ti bitno samo tvoje stanje, kakvog si, kakvog si srca pred Allaha došao. Najljepši primjer koji nam opisuje Allahu Đelšanuhu milost i kako on pokriva grijehe mahane svojih, stvorenja i kako mi treba da se naučimo kroz tu Allahovo, Allaho, davanje, tu njegovu karakteristiku je setar, jeste meni primjer također vezan za Musa a.s. i zbog toga osjećam se dužni da to ukratko ispričam. Musa a.s. traži od gospodara, gospodar daj nam kišu, suša nas je zahvatila velika, propaši nam svi usjevi. Kaže gospodar, o Musa, u tome narodu ima čovjek kojim je 40 godina neposlušan. Zbog njega ne želim da dadnim svim ostalima kišu. Kaže Musa, dođe kod svog naroda, kaže, narode moj, među vama ima grešnik 40 godina Allahu nepokoran. Nek ode od nas ili nek se pokaje kako bi nam Allah kišu dao. U tom trenutku Allah žanu daje kišu. A u međuvremenu se desilo šta? Čovjek je spoznao, gospodaru, ja sam taj koji sam 40 godina nepokoran. Molim te, gospodaru, sačuvaj sada da ljudi ne saznaju moje sramote. Ja ti obećavam da ću se iskreno vratiti, tebi biti pokoran. I Allah daje, kiša počinje da pada. Pita Musa, gospodaru, pa kiša počela da pada, ovaj čovjek niti se javio, niti je izašao od nas. Kaže, o Musa, taj čovjek se meni iskreno pokajao, iskreno mi se vratio. Pa kaže Musa, pita gospodar, reci ko je taj čovjek? Subhano. I ovaj sada gospodaru odgovor je najbolji primjer ajte u kojem Allah kaže وَهُوَ gafurul vedut, Allah prašta grije Allah prašta grije ali pun je ljubavi. Allah je pun ljubav za robove svoje. Kaže, o Musa, ja sam ga štitio, pokrivao i čuvao 40 godina dok mi je nepokoran bio. Zar misliš da ću da ga otkrijem sada kada mi je pokoran i odan postao? Ova e, gospodarova pokrivanje naših mahana i grijeha, neka bude čovjeku najveći motiv da ne raspravlja o grijesima i mahanama drugih ljudi. Neka ga ne zanima kao što Izraelića ne zanimalo, jel kilav, nije kilav. To su stvari koje te, tebi neće pomoći da položiš račun pred gospodarom svih svjetova. I treća ključna poruka, draga braćo, općenito iz ovoga svega vidimo o ahlaku, o ponašanju, o rezonovanju ovoga Benu Israila. Ahlak, ponašanje je nešto što je najvažnija stvar koju treba čovjek u životu da se fokusira. Iz ključnog razloga koji ću vam sad u par rečenica pokušati objasniti. Imate šeitanski edeb, imate poslanički edeb. Šeitansko znanje i poslaničko znanje. Šeitanski edeb i šetjansko znanje jeste kad čovjek kaže ja sam bolji od njega, ja sam bolji od tebe. Kad čovjek se oholi uzdiže iznad drugih stvorenja. Poslanički Edel i poslaničko znanje jeste svako znanje, svaka nova informacija spoznaja koja kod čovjeka povećava milost, povećava strahopoštovanje, bogobojaznost, povećava poniznost kod čovjeka. To je to. I, i čovjek u svom životu može da radi, imate te i te tealum da uči nove informacije, saznaš novi hadis, neku novu fetvu, neko novo mišljenje, naučiš nešto o svojoj vjeri. A te jeste da počneš više da se pridržavaš konkretnih dijela, više se držiš namaza, više učiš Kur'an, više postiš i sve ostalo. Znači, ukoliko se kod čovjeka uspostavi te i temesuk, da saznaje o svojoj vjeri, informacije nove stiči i još pretoči to sve u djelo, on je krenuo putem da čini, čini djela koja se od njega traži. Međutim, pokazatelj da li je bio iskren da li je bio iskren u tom svome sticanju znanja i u tim svojim djelima jeste ukoliko to nađe traga u njegovom ahlaku, u njegovom ponašanju. Ulema kaže da ukoliko se da, da nedostaje iskrenosti u tim svim djelima, ne, ukoliko se ne nađe traga u čovjekovom ponašanju. Ili što je još gori, ukoliko se suprotno nađe. Što god više čovjek nauči, više se oholi. Što god više radi dobrih djela više bude obražen, više bude namršten, više bude težak za druge, druga stvorenja. Što god više ona krene, krene putem jačanja imana, više ponižava one koji su slabi od njega. To je, to je šeitanski To je šeitanska logika. Poslaničko znanje, poslanički edeb, ono što mi treba da u svojim životima nastojimo da izgradimo jeste da što više znanja imamo, budemo što ponisni i što, što više Allah Đelšanu svjesni. Zbog toga na nama je zadatak, na nama je obaveza da vidimo koliko smo mi daleko ili blizu od ove iskrenosti. Ukoliko sve stvari koje radimo, sve i vadete, sve znanje koje stičemo, nema traga u našem ponašanju, nema traga u našem odnosu prema drugima. Vrlo je upitno kakva je iskrenost u tim djelima bila. To je ključna poruka od cijelog hadisa, iz ove cijele priče koju želimo ovdje da, da pričamo. Sada će čovjek, kakav je, kakav je odnos insana, evo Allah te počastio, o ti koji, Allah te počastio da si redovan na halk hadisa, Allah te počastio da nosiš hijab, Allah te počastio da klanjaš namaz, Allah te počastio da si njega svjestan. Kakav je tvoj odnos prema onima koji nisu na tom putu, koji su na putu da zablude, koji su na putu, na putu grijeha, koji su na putu koji je daleko od gospodara koji su na šetanskom putu. Izaćeš odavde sada. I sada vidjet ćeš mnogo ljudi koji su na zabludu, mnogo ljudi koji Allah nisu svjesni. Ogluše se na ezan, ogluše se na selam, ogluše se na svaki lijep poziv kojim uputiš. Kako sada se s tim ljudima da postupiš? Hoće to biti postupanje sa milošću i sa dobom Prođeš pored njega pa vidiš da je u dalaletu, vidiš da je u zabludi, vidiš da mu je srce mrtvo, ne osjeća ljepotu koju ti osjetiš, hoćeš li reći, gospodar, kao što si mene uputio, kao što si mene počastio da spozna kakav je slast vjere u, u, u, tvoj, u din uputi počasti njih da budu na tom, da budu na, to, na toj strani, da budu od onih s kojima si ti zadovoljan lijepo im se nasmiješ i prođeš pored njih. Ili ćeš da budeš pod onoga koji ima šeitanski jedep, pa izađe odavde, pa misli nešto je sada naučio, pa klanju jaci u džematu, odavde i onda počne, počne da govori porođe pored nekoga ko čini grijeh, e, auzu billahi mine šejtan rađim. Da Allah sačuva od ovih koji su na zabludi. To uistinu nije poslaničko znanje. Kakav će tvoj ahlak da bude, odnosno kako, kako značeš da li je tvoje znanje i da li, su, da li je tvoj valjat kod gospodara, ko bude ispravan iskren, kada vidiš kako, je djelovao na tvoje ponašanje. Jedan učenik, i s tim ću završiti, bio mlad jedan učenik, tragao za znanjem i, i da se posveti traženju znanja. Međutim, dolazi u dilemu i u njegovom okruženju su bile dvije halke. Dva su šeha držala halke. I kaže, ovi govore mi smo kurani i ovi govore mi smo kurani i Kaže, kome sad da na koju stranu da se priklonim? Kako kome da, se okrenim? Na koju ja kaže halku da posjećujem? Kaže, ode kod jednog svoga čestitoga baba, starijeg čovjeka koji je bio čestit. Pita ga, daj mi molim te savjet. Te reci kako da postupim u ovoj svojoj situaciji? Da mi je da nešto učim, da naučim, ali ne znam koju halku da krenem, eto tu su blizu, pa mora se lučiti za jednu. Kaže njemu ovaj, čestit baba Kaže, hajde ti sa mnom zajedno idemo, nobe ćemo halki otići, samo budi uz mene, vidi šta ću ja rad, pa ćemo na kraju da odlučimo koju ćeš halku, ako da ideš. Kaže, odu oni zajedno u prvu halku i ovaj stariji taj koji ga je došao sa tim mladim učenikom, je on stani ovako, šeh drži predavanje, svi su dole na podu sjedi, on kaže, uđe i kada je ušao, stoji samo ovako. I sada šegu smeta i kaže, njemu šejh kaže, sjedi, kaže. Ovaj kaže, neće, kaže da sjedni. Kaže, zašto, kaže, nećeš da sjedneš, pita ga šej, kaže, imam, kaže, nešto protiv tebe. Kaže njemu vaši, ovaj kaže, imam ja, kaže, hiljadu stvari protiv tebe, kaže, izlazi šetane odavde. I kaže ovaj mladi učenik ga uhvati za, za rukav, kaže hamu kaže odavde što prije da sebi kaže izdegeničili. I oni odatle. Kaže odu nakon toga na drugu halku, na drugom mjestu gdje se pričalo o islamu. Kaže odu tamo i sad isti test ovaj ponavlja, ponavlja stari da, da ovaj mlađi vidi. I kaže opet stane tu pred taj cijeli skup, pred tu cijelu halku, stane pred njih ovdje i kaže njega šehovaj pita, kaže, molim te, kaže, hoćeš li, hoćeš, da budeš sa nama tu. Subhanallah. Kad vidite razliku, on je rekao kad je sjedio onako naredio, ovaj ga sa edebom pita kad hoćeš li kad je sjest i da budeš tu sa nama. Kaže ovaj, kaže neću da sjednem. Pita ga šejh, kaže zašto? Kaže nećeš da sjedneš. Kaže imam nešto, kaže protiv tebe. Šejh kaže obori svoj pogled i pusti suzu iz svojih očiju i kaže Inna lillahi wa inna ilaihi rađu. Mi smo Allahu i Allah se vraćam, kaže. Gospodar, gospodar, tebe molim da mi grijehe moje oprostiš, kaže. Gospodar, pokrij sramote moje. Gospodar, nemoj da dopustiš da sve moje ostale mahane sazna, kaže. Kada bi saznao sve moje ostale grijehe, sve moje ostale mahane, kaže, šta bi tek onda mislio, kaže o meni. Sve ovako sam sa sobom te dove uči. I u tom trenutku se taj stariji, ta čestit insan okreni prema tom svom mladom babu tom mladom učeniku i kaže, i kaže, koju ćeš halki sada da prisustvuješ. I naravno ne je znao koji će odgovor da izabere. Kad god dođete u situaciju, ne znate koga da poslušate, ne znate za kojim putem da krenete, samo pogledajte u ahlak. Samo pogledajte u ponašanje. Tu je sve, tu, gdje, gdje je upotpunjen ahlak, upotpunjena je vjera. Gdje je upotpunjen ahlak, upotpunjeno je znanje. Nema, vjere bez ahlaka. Nema, nema božnosti bez ahlaka. Na kraju krajeva nema znanja bez ahlaka. Jer svako znanje koje ne poprati ponašanje, primijenjeno tu, to nije znanje, to je neznanje. To je neznanje koje će protiv čovjeka da svjedoči na sudnjem danu. Zbog toga neka ključna stvar u životu bude razmišljanje, nastojanje. Znajte da nije rečeno da će ova vrsta muslimana ili ona vrsta muslimana ući u džennet. Već je poslanik sallallahu ve rekao, oni koji budu bili bogobojazni, koji budu imali lijep ahlak, to će biti najvećim razlogom ulaska, ulaska u džennet. Suštinu stvari treba ostvariti. Ne da se bavimo imenima, ne da se bavimo stvarima sitnih kao što se bavili već da pokušamo da razmislimo o tim suštinskim stvarima koji su u našem životu bitne. Onoliko koliko tvoji vade, tu utječe na tvoj ahlak, zna da je toliko taj ibadet iskren prema Allahu bio. I onoliko koliko tvoj, tvoj ibadet tebe ne mijenja, zna da taj ibadet postaje samo, postaje samo forma. Gospodara molimo da nas počasti, da ne budemo od onih koji su formalisti u našoj vjeri, da ne budemo od onih koji ne popravljaju svoje ponašanje. Znate da je, da je Muhammed sallallahu rekao, ja garantujem kuću najvećem dijelu dženeta za onoga ko popravi svoje ponašanje. Ključni, najveći cilj u svome životu treba da bude, samo želim da popravim svoje ponašanje. Samo, samo želim da, da svoj odnos prema drugima, a to ću raditi kroz sjećanja poslanika poslanika sallallahu alejhi ve sellem kroz slijedeње njegovog suneta kroz razmišljanje o Allahu dželalšanu stvorenjima i kroz, i kroz pokornost Allahu gospodaru svih svjetova gospodar molim da nas počne da ove stvari da ove stvari razumijemo sada ćemo kovo da proučimo da evo zbilam ne šejtan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma rabbana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alayna mawlana innaka antat tawwabur rahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana innaka jami'un nas ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة